Zekerija a.s. Allah Želešanuhu nam je opisao mnogo toga vezanog za Alu Imranovu porodicu. Prvi događaj je samo rođenje Merjeminom. Zekarija je sin Dana i jedan od Sulejmanovih potomaka. Živio je u Damasku, bio je dugovječan i imao je preko stotinu godina. Priča počinje sa Imranovom ženom, Merjeminom i Ješejinom majkom, koja je bila nerotkinja. Jednog dana ugleda ptičicu kako u usta svog mladunčeta stavlja hranu. Poželje da je ona ima svoje dijete, diže ruke i zamoli Allaha Đelešanu. Iskalet imretu imrane, rabbi inni nezrtu leke ma fi batni muharraran fe teqabbal minni inneke ente semi'u alim. Kada Imranova žena reče, gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem samo na službu tebi, pa primi od mene jer ti zaista sve čuješ i znaš. Molila je Allaha da joj podari dijete i njemu se zavjetovala da će dijete koje rodi služiti Bejtul Maktisu. Zekerija i Alu Imran su preselili u Bejtul Maktis kako bi tamo i badet činili i vjeri služili. Njihov običaj je bio da nekog od svoje djece daju na služenje Bejtul Maktisu. Ta djeca bi rasla sa sveštenstvom od kojih bi učili Tevrat, rasli bi u Bejtul Maktisu, i vremenom bi postajali najveći pobožnjaci i učenjaci svoga naroda. Imranova žena se zavjetovala da će dijete, ako joj ga Allah podari, dati u Bejtul Maktis. Allah joj se smilovao i ona rodi djevojčicu. Nije bio običaj da žensku djecu daju u službu Bejtul Maktisu. Felemma vadaatha kalet rabbi inni vadaatuha umtha. Poslije ona kad je rodi, reče, gospodaru moj, rodila sam žensko nije znala šta da učini. Zavjetovala je da će to dijete dati u službu, ali to dijete je žensko, a njih ne daje u službu. Njezin suprug Imran je bio poglavar sveštenstva toga vremena. Ona se posavjetova sa njim. Reče joj, ako si se zavjetovala, ona pripada onome čemu si se ti u ime Allaha zavjetovala. Allah Đelešanu kaže, Wallahu a'lemu bima vada'at, wa lejse zekeru kel unsa. Allah dobro zna šta je rodila, a žensko nije kao muško. Ona se zavjetovala očekujući muško dijete, ali joj Allah podari djevojčicu koja je bolja od dječaka kojeg je prižekivala. U ovom ajetu je veličanje Merjeme, a ne umanjivanje njezine vrijednosti kako to pojedini pokušavaju prikazati. Nadjela sam joj ime Merjema i ja nju i porod njezin stavljam po tvoje okrilje od prokletog šeitana. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Svako novorođen će šejtan dotakne svojim prstom osim Imranove kćerke Merijem i njezinog sina Isa. Njima se to nije dogodilo zato što je dova Imranove žene bila kod Allaha primljena. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا hasanin wa anbataha nabatan hasana. I gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo. Tako Merijema postaje jedna od onih koji su služili Bejtul Maktisu. Običaj je bio da se o svakom poklonjenom djetetu brine jedan od sveštenika. Ovaj puta su svi htjeli da se brinu o njoj, te se zbog toga međusobno sukobiše u mišljenju. U takvim nesporazumima bi se do vama obraćali Allahu Đelešanhu i on bi ih na razne načine upućivao na ono što je za njih ispravno. Ovaj puta su se podijelili u mišljenju a Zekerija alaihi salam je bio uporan u tome da se upravo on treba o njoj brinuti. Drugi se Tomas suprostaviše i predložiše da bace svoja pera u vodu i sačekaju Allahov znak kao presudu u ovom spornom pitanju. Na čijem peru bude znak, taj će se i brinuti o njoj. Pera su bila drvena i plovila su nizvodno, osim Zekerijavog pera koje je plutalo uzvodno. To je još jedno od Allahovih čuda koje je spomenuto u Kur'an i Kerimu. To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kad su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koje će se od njih o Merijemi brinuti. I ti nisi bio među njima kad su se prepirali. Spominjanje ove priče u Koranu je u isto vrijeme i potvrda Muhammedovog sallallahu alaihi ve sellem poslanstva jer se govori o nečemu što on zasigurno prije toga nije znao. وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا i da se o njoj brine Zekerija. Zekerija se lijepo starao o njoj, rasla je u zdravom i lijepom ambijentu. Ranije nego ostale vršnjakinje je postala djevojka. Kada je rodila Isa, alaihi salam, imala je svega 15 godina. Bila je pobožna, učena, skromna i iskrena prema Allahu Đalešanu. Allah joj je dao keramete i učinio je jednom od najboljih žena. Allah Đalešanu u njoj kaže... Kullama دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا Kad god bio je Zekerija u hram ušao, kod nje bi hrane našao. To se nije desilo samo jednom, nego se to ponavljalo svaki puta kada bi Zekerija ušao kod nje. Zimi bi kod nje nalazio ljetno voće, a ljeti zimsko voće. Bilo je to vrijeme bez frižidera i zamrzivača. Čudio se i pitao je, Kale ja Merijemu enna leki hada, kalet huve min indillah odakle ti ovo o Merjema? On bi pitao, a ona bi odgovorila od Allaha. Allah Želešanuhu govoreći o Isavu a.s. kaže Wa ummuhu siddiqa, a majka njegova je uvijek istinu govorila. Allah Želešanuhu o vrijednosti i veličini Merjeme kaže Ja Merjemu inna Allahe stafaki wa tahereki wa stafaki ala nisa il alamin. O Merjema, tebe Allah odabrao i čistom stvorio i boljom od svih žena na svijetu učinio. Mesih sin Merjemin samo je poslanik i prije njega su dolazili i odlazili poslanici, a majka njegova je uvijek istinu govorila. Muhammed sallallahu alaihi wasallam o njoj u hadisu kojeg bilježe Buharija, Muslim, Tirmizija, Nesaja i Ahmed kaže Hajru nisa il ardi Merjem bintu Imran wa hajru nisa iha Hadidžetu bintu Hveilit. Najbolje žene na zemlji su bile Imranova kćerka Merijem i Huvelidova kćerka Hatidža. U mnogim predajama se spominje vrijednost četiri žene, o kojima naš poslanik sallallahu ve sellem, kaže Od svih žena svijeta najbolje su bila njih četiri, Imranova kćerka Merijem, Huvelidova kćerka Hatidža, Muhammedova kćerka Fatima i Faraonova žena Asija. Mnogo toga upućuje da je najbolja od njih četiri upravo Merijem, zatim Fatima, pa Hatidža, a onda Asija. Kada je Zekrija vidio Allahove počasti prema toj djevojci i on sam poželje dijete, tada imao stotinu godina, a njegova supruga je bila godinu dana mlađa od njega. Njegovu dobu Allah Želešanuhu spominje u više sura. Kazivanje o milosti gospodara tvoga prema robu njegovu Zekerijavu, kad je on gospodara svoga tiho zovnuo i rekao, gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osjedjela, a nikada nisam, kad sam ti gospodaru moj, molbu putio nesretan ostavo. Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja. Zekerija je bio naviknut da Allah primi svaku njegovu dovu. On je bio jedini poslanik u tom vremenu, a sa onima koji su ga trebali naslijediti nije bio zadovoljan, jer je kod njih vidio ono što mu se nikako nije sviđalo. Bojao se da će sa takvim sveštenstvom Benu Israel ponovo skrenuti sa pravog puta. A žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od sebe sina, da naslijedi mene i porodicu Jakubovu i učini gospodaru moj da budeš s njim zadovoljan. Allah Želešanuhu primi njegovu dovu. Festeđebna lehu vehebna lehu jahja u aslahna lehu zauđe. Odazva smo se izliječivši mu ženu Jahja mu poklonismo. Njegova žena je bila nerotkinja, pa joj Allah Želešanuhu podari moć rađana. Ibn Abbas kaže, nakon njegove dove, žena mu u 99. godini dobi menstruaciju. U drugoj predaji se bilježi da je Ibn Abbas komentirajući ovaj ajet rekao, bila je loše naravi, duga jezika, pa je Allah Želešanuhu promijenio je i boljom je učinio. Dakle, Allah je nju i tjelesno i karakterno učinio boljom nego što je bila. Meleki ga obradovaše riječima Ja Zekerija inna nubeširu kebi gulami nismuhu Jahja lem neđa'al lehu min kablu semija. O Zekerija, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi, ime će mu Jahja biti. Nikome prije njega to ime nismo htjeli dati.